Kapitel 2 Sprich mit mir Auftakt Aufgabe 1 Nummer 6 A B C. D. E. F. G. Frattenhumarak fissaklat. Saklat. Boah. Tschmullivara rutsch. Ach, Plöbbel.